آه، في هذه الحال آه، إما أن تبقى في آه، والأولى أن تعتزل الأولى أن تعتزل تذهب عنهم بعيدا وتقرأ الأذكار قراءة الأذكار أمر مراغب فيه وفيه أجور عظيمة gjëja më e mirë, domethënë, është që të largohesh, pra të distancohesh, të jesh larg prej tyre dhe të bësh dhikrin, domethënë ato përmendjen e Allahut që është transmetuar nga pejgamberi alejhi selam, sepse në qofë se u qëndron pranë, domethënë, ata janë duke bërë një, janë duke bërë një zullum pra një krim të madh. Na. Fa in kanat aswatuhum tashghaluka an qira'ati al-adkar, Fakhruj waqra il-adkara fi tariqik wa salli an-nafilata fi baytik. Dhe nëse ky lloj bidati pra që ata e bëjnë me zë të bezdis pra të ndërpret nga bërja e dhikrit tënd në vetmi pra në një cep të xhamisë atëherë largohu dhe bëje dhikrin pra rrugës dhe fali nafilet pra synetet në shpinë tënde na